a malami na gaba wanda zai zo ya ci gaba da mana wa'azi wanda shine ustaz malam Muhammad Bello Saleh akko tare da shi kuma akwai aran ma Muhammad Umar Zongomari aran ma tafaddal mashkura الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ۖ ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً وكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار إخواني في الله وأخواتي في الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان godiya da yabo sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda a cikin ikonsa da ƙaddarawansa ya haɗa mu a cikin wannan gari mai albarka garin rawo, ba don komai ba sai don karatu da karantarwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da abin da za mu saurara a wajen malamanmu sannan kuma ya ba mu ikon aiki da shi a kamar yadda shi malamina ya gabatar ya gabatar da ni a matsayin wanda zai zo ya yi wa'azi amma duk wanda ya kalle ni ya dube ni ya san cewa wannan guri ba irinmu bane ya kamata muna tsayuwa a nan akwai malamai manya-manya tare da mu wanda su ya kamata su tsaya a wannan mahalli ko a wannan waje domin ainihin su ilmantar da mu to amma saboda biyayya na shugabanci ba yadda na iya dole na taso na zo na faɗi ko da kalmomi guda biyu ne shi ya sa ma saboda kasancewar mu ɗalibai ne yanzu muka fara karatu na rubuto abuna a takarda wanda zan karanta idan na gama sai na je na zauna ko da lokacin ya kare ko bai kare ba inda na gama karanta takarda ta kawai sai na je na zauna saboda haka ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bani ikon faɗan abin da yake daidai darasin da aka bani darasi ne wanda yana da faɗi sosai kuma yana da mahimmanci darasin yana magana ne akan illolin shaye-shaye wannan shine darasin da aka ci ainihin zan gabatar a alarama zai karanto mana ayoyi guda biyu a matsayin waɗanda za mu yi darasi a kayansu a cikin suratul ma'ida Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru ya ayyuhal ladhina amanu والخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون a cikin suratun nisa'i Allah subhanahu wa ta'ala ya sake cewa ya yi hallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرين ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فامهلوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا الله سبحانه وتعالى a cikin aya ta farko da mala ya karanta mana Allah madaukakin sarki yana wato umurtan muminai da cewa su san lallai shan giya haramun ne sannan kuma aya ta biyu da mala ya karanta wadda take a cikin suratun nisa'i suna magana ne akan Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ya ku mummunai ku kusanci sallah a lokacin da ainihin kuke a cikin maye wa'annan ayoyi guda biyu za mu iya cewa da su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta duk wani abin da za ka sha ya fidda kai daga hankalinka ya fidda kai daga ainihin hayyacinka to abubuwan da za mu yi magana a kayansu abu na farko menene ainihin shaye-shaye sannan kuma dalilan da suke sa jama'a su yi shaye-shaye sannan kuma wasu daga cikin miyagun ƙwayoyi da aka fi amfani da su wajen shaye-shaye sannan kuma alamomin da ake gane mashayi yana daga cikin abin da za mu duba wasu daga cikin matakan shaye-shaye sai kuma hanyoyin da za a bi wajen magance shaye-shaye abu na farko ya ku uwana a musulunci musan cewa shaye-shaye ya zama ruwan dare a tsakanin al'umma musamman ma matasa maza har da mata waɗanda suke da aure da waɗanda ainihin ba su da aure kusan yara da manya mafiya yawa sun fada a cikin harka ta shaye-shaye shaye-shaye na nufin duk wani yanayin da bil'adama zai sa kan shi don sauya ainihin yanayin tunaninsa ko nazarinsa ta yadda ba zai iya bambanta abin da yake da kyau da kuma abin da ba shi da kyau duk abin da za ka sha ya da kai daga hankalinka ba za ka bambanta abin da yake da kyau da abin da ba shi da kyau ko wannan abin haramun ne ainihin addinin musulunci ka sha shi idan na ci ne haramun ne ka ci wannan abin domin musulunci yana umurtanmu da mu kare mu kiyaye ainihin hankalinmu ba abin da za ka yi wani abin da yake da kyau dole sai kana da hankali idan baka da hankali ba lalle ba ne ka yi abin da ainihin yake da kyau sannan miyagun shaye-shaye sun hada da shan maganin da doka ta hana a yi amfani da shi idan a doka an hana shan wannan maganin to ba a so ka sha domin su waɗanda suka sanya wannan doka sun san idik ɗin da yake a cikin shan wannan maganin don haka misali idan likita ya ce magani kaza da magani kaza kada sha to karka sha domin zai kawo maka illa a jikinka ko a yanayin tunaninka ko a yanayin yadda za ka aiwatar da ainihin al'amuranka sannan abu na biyu shan magani barkate ba tare da izinin likita ba kowane magani ma kai kawai za ka sha Ba ka da lafiya kawai ka je wajen likita ka sayo maganin da ka ga dama a ba haka wani maganin sai ya ƙara ma ciwo idan misali kana fama da zazzabi ne sai ka je aka baka wani maganin da ba shi ba to sai ka shiga matsala don haka a lura sannan kuma abi doka na likita maganin da ya rubuta ma ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka sha wannan maganin sannan abu na uku kada ka wuce gona da iri wajen shan maganin misali idan an rubuta ma paracetamol da safe za ka ɗauki ƙwaya biyu karka sha hudu da yamma za ka sha guda biyu karka ɗauki takwas ko abin da ya kama da haka don kawai kai kana so ka warke yanzu yanzu a ah, ba haka ka bi dokan da aka ɗaura ka a kayi to sai ka samu lafiya mun gane wannan to wannan kenan sannan abu na gaba shine dalilan da suke sa jama'a su fada a cikin harka ta shaye-shaye abu na farko akwai jahilci wanda shine ainihin kashin baya idan mutum bai san addininsa ba baya karatu baya zama a inda ake karatu baya tambaya yani dai abin da ya shafi addininsa ba abin da ya sani bai san daidai ba bai san abin da ba shi da kyau ba bai san abin da ya dace ba to wannan zai kai shi zuwa ga duk abin da ya ga dama ma zai iya aikatawa da karatu ne za ka gane cewa abu kaza haramun ne a sha da karatu ne za ka gane cewa cin abu kaza haramun ne to idan baka yi karatun ba ba lalle bane kasancewa wannan abun haramun bane wani sai ya zo ya dauki giya ya sha bai san ma haramun bane dan baya karatu wani sai ya zo ya dauki wiwi ya sha bai san haramun bane ya ga kawai yan anguwa suna sha ko abokai suna sha ko abin da ya kama da haka saboda me saboda ba shi da ilimi akan wannan abu don haka ya al'ummar musulmi dole ne mu tashi mu yi karatu mu san mu don ainihin mu san abin da za mu lallai ilallan wanda baya karatu ba lallai bane ya zamanto yana aikata komai daidai sai da karatu ake gane cewa abu kaza haramun ne sai da karatu za a gane cewa abu kaza bashi da kyau sai da karatu za a gane cewa kaza yana da kyau amma in baka karatu ka zauna iya sallah kawai kake yi wani banda sallah ba abin da yake hada shi da ubangijinsa ko ba ga wani iya yi ta asuba in yi fita shi kenan sai gona in yaje gona ya dawo ya rama a zahar da la'asar ba ruwan shi da azumi karatun alkur'ani babu labarinsa zikirin Allah babu labarinsa sallan kanta bai tsaya ya karanta yadda za a yi ta ba yadda za a tsaye da ita ba ka gani daga nan samu matsala sai ka ga mutum yana sallah yana shan wiwi yana sallah yana zina yana sallah yana gulma yana sallah yana kaza a'a idan dai sallar ka Allah yana karbanta yani ba za ka aikata wayan abubuwan ba inna salata tanha anil fashai wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un idan Allah subhanahu wata'ala yana karban sallar bawa ita sallar za ta hana shi aikata ainihin alfasha don haka yan uwa musulmi mu tashi mu yi karatu yana daga cikin abubuwan da suke sa mutane su fada a cikin harka ta shaye-shaye matsalolin rayuwa matsaloli na yau da kullum mutum ya rasa yadda zai yi da ransa ce kai gwanda ma kawai na sha abin nan kawai na fita duniyar mutane ne ta rayuwa na kawai ba ban sama inda nake ba kawai to matsaloli na yau da kullum matsalolin rayuwa sukan sa mutane su fada a cikin harka ta shaye-shaye sannan abu na uku daga cikin abubuwan da suke sa mutane a cikin harka ta shaye-shaye shine al'adu al'adu na mutane wata al'adar ba za a samu daman aiwatar da ita ba sai an fita daga cikin hankali ko ba haka ne? domin me idan dai da hankalinsa ba zai iya yin wannan abun ba amma idan ya sha ya sha ya bugu ya fita ainihin hayyacinsa to yana iya yin wannan abun saboda dama sabon Allah ne domin ba kowace al'ada ba ce addinin musulunci ya yarda da ita akwai al'adun da musulunci ya kore su akwai kuma al'adun da musulunci da ya zo bai ce kuma ya kai to al'adu suna daga cikin abubuwan da suke sa mutane su fada cikin harka ta shaye-shaye sannan abu na hudu hada-hadan siyasa yana daga cikin abubuwan da suke sa mutane yin shaye-shaye su ‘yan siyasa dama damuwarsu za su ba ka ɗan naira hamsin naira ɗari ɗari biyar ka je ka sai ƙwaya ka sha ka fita hankalinka ku je ku yaƙun da kuka dawo musamman ma a irin wannan lokaci da muke ciki sai su yi amfani da matasa su ba su na wiwi su je su sha su fita hankalinsu su yi ta ainihin zagin mutane suna ta kisa suna ta abin da ainihin bai kamata ba mutumin da aka tura shi ya je ya kashe wani misali aida yana a cikin hankalinsa ba zai iya aikatawa amma saboda an bashi abin da aka ba shi, ya sha ya fita hayyacinsa yanzu zai iya yin komai ba zai iya yin komai don haka mu ji tsoron Allah iyaye su ji tsoron Allah su tsawatar wa ‘ya'yansu daga fita banga na siyasa abinda za ka duba shi ne su wayannan mutane ba za ka taɓa ganin ‘ya'yansu a cikin wannan abin ba yaransu suna waje suna karatu na sana'a wani suna karatun addini ba za ka taɓa ganin wani nasu da shi ake wannan abu amma kai ka kasa gane haka shi kenan kawai zama ba ku dubu goma ai wani honorable wane ya wani ya ba mu dubu goma ka yana da kirki shi kenan kuma an je an sai magani an sha an je an yi ta yin abin da ainihin bai kamata ba don haka wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi da mutane suke bi wajen fadawa a cikin shaye-shaye sannan abu na biyar kulɗa da abokan banza kulɗa da abokan banza yawo da abokan banza yin mu'amala da abokai da abokan banza wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake sa mutane su yi shaye-shaye idan dai kana da aboki na gari ba zai ɗaura ka akan abin da ba shi da kyau ba shi yasa ake son idan za ka zaɓi aboki ka zaɓi nagari ka zaɓi nagari zai taimake ka mazala sallallahu alaihi wasallama ya bada misali akan wannan ya bada misali akan wannan don haka shi aboki yana da tasiri yana da tasiri a rayuwar mutum in dai abokinka ba nagari ba ne yana shan wiwi yana shan taba yana shan duk wani abin da ake sha ko da ba ka yi wataran wataran yana ta habawa ne da Allah ka dan taba mana daga tabawa a hankali kana tabawa bayan sati ka taba bayan wata ɗaya ka taba har kai ma ta tazarci daga nan shi kenan. kan awayi gari sa ta wani ma ai ya zama dan shaye shaye to ba zai yi a ce mutum na gari yana abota da kuma mutumin banza kuma zauna lafiya ba za a zauna lafiya dole ɗayan zai rinjayi ɗayan duk wata abotan da aka yi ba ta Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a ranar gobe kiyama sashi zai yi ta gaba da sashi alakhillahu yawma idhin ba'dhum babu ba'd alakhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'd aduwwun illa almuttaqin Allah madaukakin sarki yana cewa alakhillahu yawma'izin ba'duhum li ba'din illal illa illal abokai a wannan rana ranar tashin alkiyama sashinsu zai yi ta gaba da sashi sai waɗanda suka gina soyayyarsu akan tsoron Allah dan haka ka zaɓi aboki na gari wanda zai taimake ka a duniya sannan kuma ya taimake ka a ranar gobe kiyama sannan abu na shida daga cikin abubuwan da suke sa mutane su yi shaye-shaye shine sakacin iyaye wajen tsawatar wa yara wai sai ka kaga uba yana son ɗansa don haka ba zai masa holo ba ba zai masa faɗa ba ko da ya ga yaron yana yin shaye-shayen baya iya yin magana wai baya son ya ɓata mishi rai wai baya son ya doke shi wannan ba soyayya ba ce dole ne kaga cewa ‘ya'yanka ka ɗaura su akan turba da musulunci tun suna yara ƙanana ake so ka koya musu addininsu su tashi da addininsu wallahi idan suka girma da wannan addinin ka huta don idan suka girma ba sai ka ce musu ainihin su yi za su yi ba a kawai sun dama sun saba da yi sun saba da yi amma ka bar yara ba zuwa islamiyya kai din ba ka karantar da su ba ka tura su inda za su je su yi karatu sai ka ga yaro ya girma a hankali yana girma yana yin abota da mutanen banza kan awayi gari sai kaga wata ran yaro ya dawo maka da abin da ainihin bai kamata ba don haka iyaye dole su tashi zuga cewa kiwon da Allah subhanahu ta'ala ya ba su sun tsaya a kayinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ra'in راء في bai بيته wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi mutum mai kiwo ne akan iyalan gidansa kuma Allah zai tambaye shi akan kiwon da ya bashi ka kiwaci hankalinsu ka kiwaci addininsu ka kiwaci mutuncinsu wannan duka Allah subhanahu ta'ala ya damka maka amana shi yaro idan Allah tabaraka ta'ala ya maka baiwa da shi ba kawai iya ya je maka gona ya ɗebo ma ruwa ya yi menene a gida ayyukanka kawai shi ne abin da ya dame ka a no Allah subhanahu wa ta'ala ya baka shi ne don ka ɗaura shi a kan addinin musulunci don ka kai shi zuwa ga ainihin tseransa a ranar gobe kiyama don haka mu yi ƙoƙari mu ga cewa yaranmu tun suna yara ƙanana mun zaɓa musu abokai na gari wannan kenan sannan abu na bakwai daga cikin abubuwan da suke sa mutane su fada a cikin harka ta shaye-shaye akwai yanayin wurin zama garin da kake unguwan da kake watakila ma gidan da kake wannan yana da tasiri idan misali a garin da kake mafiya yawan 'yan garin ba mutane ba ne na gari to ba lallai ba ne ƴaƴanka su tashi su zamanto nagartattu idan a unguwan da kake mutanen unguwan ba mutane ba ne nagari ba lallai ba ne ƴaƴanka su tashi su zamanto nagartattu don haka yanayin warin zama yana ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suke sa mutane su yi shaye-shaye shi yasa idan za ka yi gini ko za ka yi gida ka zaɓi mahallin da ya dace karka je ka zaɓi unguwan da dama an san unguwan da shaye-shaye a ina daga nan ka faɗi yaranka yin sun tashi kai ka tafi ofis ko ka tafi aiki dole za su yi mu'amala da yaran da suke a wannan unguwan sai idan ba nagartattu ba ne haka yayanka za su tashi don haka zaɓen inda za ka zauna yana da tasiri idan a unguwan bayin Allah ne nagartattu sai kaga ƴaƴanka sun tashi da wannan ɗabi'a din wannan kenan sannan abu na takwas daga cikin abubuwan da suke sa mutane su fada cikin shaye-shaye akwai aikin ƙarfi leburanci ko ba haka bane wani baya iya yin aikin ƙarfi dole sai ya sha wani abu yana son yayi aiki don ya samu kuɗin da zai kare mutuncinsa da shi amma ba shi da ƙarfi yana da naira goma naira ashirin ya je sai trimol daga nan shi kenan da ya sha ya samu ƙarfi to nan zai iya yin aikin da yake tsaye to daga nan sai ka ga a hankali a hankali daga trimol ya koma codeine ko ya koma emzolin ko abin da ya kama da haka daga nan sai ka ga kuma shi na ya tafi wannan kenan sannan abu na tara daga cikin abubuwan da suke sa mutane su fada a cikin harka ta shaye-shaye samun ƙwayoyi a cikin sauki yani arhansu ba su da tsada kaga mutum shi kenan naira ashirin ma zai iya samu amma idan ya zamanto maganin yana da tsada yanzu ba shi da halin da zai sayi wannan kwayar dole ya haƙura ba yadda ya yi ai mun sani shekarun baya trimol wannan ba shi da tsada amma yanzu ba duk kwayayyakin da ake amfani da su a fita hankali mutum ya fita hankalinsa da suna da arha amma yanzu sun yi tsada shi yasa aka ga wayanda suke shan wayannan magungunan suna ta neman alternative ko ba haka bane suna neman wata hanya kuma da za su bi su ci gaba da ainihin sana'ar su to idan ya zama to maganin shi da tsada to wannan yakan sa mutane su yi ta sai ainihin suna ta abinda ainihin bai kamata ba to wayannan sune kaɗan daga cikin abubuwan da suke sa mutane ainihin su fada a cikin harka ta shaye-shaye muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu sannan abu na gaba shine wasu daga cikin miyagun ƙwayoyi da aka fi amfani da su wajen shaye-shaye sanannu ne a wajen su sun san su wasu ƙwayoyi din a'a amfanin su suna da amfani wajen warkar da mutum amma idan aka ɗauke su fiye da kima to daga nan kuma mutum shi kenan yana daga cikinsu akwai valion taps sanannen ƙwaya ne su sun san wannan ƙwayar wani sai ɗauki guda biyu a take wani guda biyar ko abin da ya kama da haka don kawai fita daga cikin hayyacinsa daga cikinsu akwai exol 5 akwai trimol akwai femolin ko akwai emzolin yanzu kaga emzolin magani ne na me na mura ko wanda idan likita ya rubuta ma ka je ka sha a bisa ƙa'ida sai ka warke da izinin Allah tabaraka wa ta'ala amma su lafiyan su lau za su je su saye shi kankace mai gaba ɗaya sun shanye shi dama akwai dalilin da ya sa suka saya suka sha ba wai dan suna yin mura ne a'a akwai wani maganin da su yake musu abu na gaba akwai tortolin sun san wannan akwai kwadin akwai benelin ko akwai fatalin akwai koken duk wannan sananne na a wajensu sannan akwai indian ham tabar wiwi ko sannan kuma akwai kashin kadangare kashin kadangare da shi wani yake samu ainihin ya samu lafiya yani ya samu zaman lafiya da shi yake ɗebe kewa mun gane wannan sannan kuma akwai akurkura ko ban da shi ban da shi yawa har da shi ba yawa don mutane suna cewa ai a kurkura baya daga ciki wanda kuma mun ga mutanen da suka sha suka fita daga cikin hankalinsu to kaga duk abin da za ka sha da yawa ya bugar da kai ya fi da kai daga duniyar mutane bai kamata ainihin ka sha shi ba to da wannan ne malamai suke cewa bai kamata ma mutum ya sha shi ba to wannan kenan sannan kuma akwai matakai na shaye-shaye mataki na farko shine matakin farawa ko gwaji wannan kuma yana faruwa ne ta hanyar mu'amala da waɗanda suke shaye-shaye ba ka mu'amala da su mai haɗa kaɗa abu amma idan kana mu'amala da mutanen da suke yi ya ba malam wani kai kullum muna tare amma ba ka taɓa ko kaɗan taɓa mana da ka taɓa kuma shi kenan sai ka zarce mun gane wannan malar lokaci ne ka ya haƙuri mana wurin ƙarasa shaf shaf sannan mataki na biyu matakin ganin dama idan ya samu na banza zai yi idan ko bai samu na banza ba ba ruwan shi amma da inda ya samu na banza lalle zai sha mun gane wannan sannan mataki na uku matakin da ko da kuɗi ko babu kuɗi dole sai an sha to kaga irin wannan mataki zai kai ga mutum zuwa ga sata ko yawa zai saci kayan wani ko kuɗin wani dan ya je ya biya bukatun shi sannan kuma mataki na hudu wanda yake na ƙarshe shine matakin dogaro da shaye shaye ba zai ma iya yin rayuwan ba dole sai ya sha wani abu mun gane wannan ko da kuɗi ko babu kuɗi dole sai ya sha za a yi zaman lafiya da shi mun gane wannan wannan kenan sannan kuma to sai yanzu ma muka zo asalin darasin <laughs> wasu daga cikin illolin shaye-shaye shine dama darasin da aka bani illolin shaye-shaye ko yawa to bala ya hakuri bar na karanta su a gurguje shaye-shaye yana daga cikin illar shaye-shaye yana jawo rucewar mutuncin mutum duk yadda kake da mutunci in dai kana shaye-shaye shikenan ka kare sannan abu na biyu yakan jawo talauci abu na uku yawan fadace-fadace in mutu yana shaye za ya za ga ya kaure da wannan gobe da wancan wa haka za abu na hudu rashin nutsuwa abu na biyar yana kawo hatsari ga waɗanda suke tuki mun gane wannan sannan abu na shida kora daga aiki idan mutum yana shaye-shaye a a yanzu za a kore shi a wajen aikinsa domin a wajen ɗaukan aiki ma yan gane kana shaye-shaye ba za a ɗauke ka ba daga baya kuma yin sun gane kana yi a za ka kawo musu illa a ma'aikatarsu za a samu matsala a ma'aikatar don haka wanda kawai su kore ka ka tafi kawai kar ma ka jawo musu illan miliyan biyar ko abin da ya kama da haka sannan yana daga cikin illolin shaye-shaye lalacewar mazakuta yana daga cikin illolin shaye-shaye yana kawo cutar sida yakan kawo cutar huhu da cutan abin nan ciwon hauka da ciwon hanta yakan kawo ciwon kansa yakan kawo ciwon siga yakan kawo ciwon sanyin kashi sannan yakan jawo hawan jini mun gane wannan wayannan duka suna daga cikin abubuwan da idan ba mu kai hankali nesa ba sai ka mun kamu da su Allah ya kiyaye sannan akwai alamomi da ake gane shi wanda yake shaye-shaye alama ta farko za ka gan shi da lalaci ba shi da hanzari mun gane wannan sannan abu na biyu rashin ladabi da biyayya ba shi da ladabi ba shi da biyayya sannan abu na uku amfani da bakin gilashi ko ba haka ba ne ai idan ya sha idanunsa za su yi jajaye kuma zai shiga mutane da a gane shi amma ya amfani da bakin gilashi ba sai ya ɓadda sawo daga an zauna da shi lafiya ba ma wanda zai gane cewa ya sha wani abu da aka galibi waɗanda suke shaye-shaye za a gansu da bakakin gilashi <laughs> sannan abu na gaba yawan yawo da ruwa ko lemo a kwalba da inda ka ganshi za ka ga ya ɗan riƙe sai ka ɗauka lemo ne wanda ya je walima aka bashi ano akwai maganin da ya sa a ciki wanda dole sai da shi zai abin nan mun gane wannan wannan kenan sannan kuma yawan gama da jami'an tsaro da ka sha kuna an biyo shi da ka sha wannan kwanan an biyo shi di yadda aka yi baya cikin hankalinsa don ya abin da bai kamata ba ne shi kuma wanda yake shaye-shaye ba za ka taɓa samun yanayin abin kirki ba shi ne maganar wannan kenan sannan abu na ƙarshe hanyoyin da za a bi wajen magance shaye-shaye wajibi ne ga iyaye su tashi tsaye wurin kula da tarbiyyar yaransu su dinga kula da irin abokan hulɗar dole ne wannan in dai ana so a samu tarbiyya ta islama dole ne iyaye su tashi su gawa inda irin yara yayan suke mu'amala da su sannan abu na biyu dole ne sarakuna da malaman addini su tashi tsaye wurin tsawatarwa da faɗakar da al'umma bisa illan shaye-shaye kenan abun ba na iyaye kaɗai ba ne malaman addini sun shiga ciki sarakuna jaurabai hakimai dagatai masu anguwanni da sauransu dole sai suna karantar da al'umma suna wayarwa al'umma kayi dangane da illar shaye-shaye sannan abu na uku dole ne al'umma su ba da haɗin kai wajen taimakawa jami'an tsaro wurin gudanar da abin da ya dace kada kana zaune aka ce ah wane eh, akwai wani wanda muka zo ka san shi ne shine yake shan kaza da kaza da kaza ka san shi amma sai ka koyi shi saboda dan uwanka ne mun gane wannan to baka daga cikin irin al'ummar da ake bukatun ta taimaka kenan abinda ake bukata a wajenka idan kaga ana aikata barna sai aka zo ana bincike dole ne ka bayyana don aje a hukunta mutumin da irin hukuncin da ya dace da shi don haka in ka ɓoye ɓarna kamar kai ka aikata ɓarnar ne mun gane wannan wannan kenan sannan abu na ƙarshe shine makarantu da ƙungiyoyin addini da ƙungiyoyin sa kai da dukkan al'umma dole ne su tashi wajen taimakawa gwamnati da al'umma wurin wayar da kan jama'a game da illoli shaye-shaye kenan kowa yana ci kowa sai ya tashi babu zancen a ni ba ni da wani matsayi a unguwa ni ba kowa ba ne ma ni ban yi aure ba ma a waye da sauransu a matakin da kake akwai rawar da zaka taka wajen ganin cewa me an kawar da dukkan irin waɗannan abubuwa don haka ‘yan uwa musulmi abu na farko mu tashi mu yi karatun addini mu san abin da yake daidai da abin da bashi da daidai idan mun ga ana aikata barna mu yi kokari mu ga cewa mun kawar da wannan barnar saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastadi' fa bi lisani fa in lam yastadi' fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman kuma nan zan tsaya saboda da sakatare yana ta abin nan wanda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tara mu a cikin lada kurakure da muka aikata muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمد بن صالح أبو الله يساك على الخير